Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, că ea cei ce slujeau stelelor, de stea s-au învățat, să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție.